Thank you. Kwentong 6, nandito pa rin, TIU Theater, Makati Central Square. I-google map nyo yan. Pang-anim na laban na ng gabi. Flip tapag para sa parte natin laban, oh. Isa buhay semifinals 2019. Sa karan ko, Valenzuela City, represent para sa inyo. Magigay tayo lahat para ay Apex. Sa tapat ng mga ilaw, sa harap ng mga tao, marami man o kaunti, hindi magbabago ang bawat pag-akto. Humanap ng enerhiya, kumakagat yung sa tiba gusto mong gumanap na bida Sa karera ang kailangan bayad ang prangkisa Hinog na kalidad kahit hindi mainit Hinahanap ng madla Para karapat dapat ka talaga sa inaasam mong halaga Noong una ay hindi ko masabi Tinan mo nangyari sinasabotahe ng dahil sa haliparot na babae Ngayon ay hindi mo na pwede pang maibalik At sa kaliwa naman, Tanay Rizal, represent para sa inyo. Magigay tayo lahat para kay G-Clown. natin sa paligid At ang isip ang lahat ng ito yung sa paligid lang 1994, 1994 1994, 1994 1994, 1994 1994 Yung shoutout sa The Dark Vapor sa moto piyesa ni Utoli e J sa Executive Box Mode sa Geek Vape, Pilip, uh, ah, Geek Vape Philippines. Salamat sa High Hybrid Clothing at kay Russell Perez sa Russell Tattoo. Shoutout sa lahat ng support ng Tunay Live at online. Shoutout sa lahat ng mga nakasama namin itong buong 2019. Abangan yung mga susunod na hakbang natin. Ahon at syempre next year, 10th year anniversary, isang malaking pasabog yan. Abangan nyo yan. Nanalo ng koito si Apex. Pinili niya mauna si G-Clown. Tig dalawang minuto dapat. Pitong hurado, tournament battle. Isa buhay, semifinals. Unang banat, G-Clown. Yo! Game? Yeah! Yo! Inasahan niya na makalaban Lanceta, Poison at Sixth threat. Hanep! Halatang umiiwas sa bagyo! Paano mahina na yung backer di makakasakay yan sa barko? Anyari, Pex? Kala ko ba to sa ika? Dati-rate, ready to kill ngayon, ready to die na. Estado ng karir mo, pababa ng pababa. Husay mo parang tigyawat ni Arik, pawala ng pawala. Paano to nanalo kay Acer? Paano to nanalo kay Acer? Eh, mas marami siyang punches dun sa laban. Kala ko babugbog sarado, ba't parang ilong lang yung tinamaan? Dalawang rounds, umikot lang sa ilong yung angulo, wag mo ngang gawing tanga mga tao. Kung sa bagay, pag apex na lumalaban, kalaban mo pati hurado. Kung si Apex, pag si Apex, pag ako bumabattle, Bi- kung si Acer, kung si Apex, kung si Acer, sorry, sorry, sorry, sorry. Ah, shit. Kung si Acer pinuruhan mo sa ilong, ngayon sa ulo ka mapupuruhan, pupugutan, kuto ng ulo, ewan ko lang kung may ibabaw pa to. Sabi ko, pupugutan ko to ng ulo, ewan ko lang kung may ibabaw pa to. Pag ako bumabattle, beast mode, sulat ko magdamagan. Pag si Apex bumabattle, literal, kasi lahat nag-aambagan. May multo sa likod nito, kaya malakas per round niya. Sabi ko, may multo sa likod nito, kaya malakas per round niya. Ikaw, ikaw ang Carmelo Anthony ng liga. Ubod ng galing, ngunit saksakan ng inggit. Ayaw pasapaw, kaya gustong tanggalin itong singkit. Kuha nyo ba? Ako ang karma nito o mukhang hindi mo pa rin nuggets na ikaw yung pex na walang show at pex na walang rockets. Solid, to dudumakdak, durog, punit, karir nito wasak. Puta pag ako nag-magic malamang ito'y masyak. Babagsak to pagsabay sa flying big man like Shaquille. Mula taas pag bumaba ay tangan-tangan na yung ring. Para ko ay parang sakmal ng askal ni Putch. Hindi na to yung dating waklaw na ban-ban yung moves. Yung G naging 6,000 ng 6,000 goons. Paglabas nito malamang gura ka sa top 5 ni Loons! Oh shit, oh shit, oh shit. Eto na pala yung nag-improve. Nag-improve yung kayabangan ah. Dating Tamagotchi, naging family computer. Ang problema, PS4 na yung kalaban. Anigma! Katatapos ko lang magtiktik ng kalawang, ngayon yung gutom ko hindi matatawaran. Henry Sino nag-iisa pa lamang yung tindahan. Efrem Bata na natutulog sa ibabaw ng bilyaran. Manny Pacquiao na nagbebenta ng yosi sa daanan pagkatapos makipagsapakan. Most improved ng 2019, para si Pascal Siakam. Pero ako si Giannis ang MVP. Panis ka sa dakdakan. Ah. Porket sinabing nag-improve eh, katapat na. Si Badang nga hindi pa rin maintindihan yung mga homework ng anak niya. Husgahan kita base sa sitwasyon mo ngayon. Next year, nasa billboard ka na para tumalon. hours din yun. Para tumalon. Huli niyang laban, tinalo niya si Cram. Simula nun, yumabang to. Eh, nanalo ka lang naman kasi maluwang yung postiso niya nung laban niyo. Tuwan-tuwa siya nung zoning. Feeling bossing. First time niya makatikim ng palakpakan na walang sumisigaw ng bonjing. Pag hindi ako nakapagpigil, kanyang leeg masasakal. Pag siya naman di nakapagpigil, naiihi sa salawal. Pag in, nung inihian mo si Sinyo, ako'y tawang-tawa. Ang panghihinayang ko lamang sayang, di siya nakanganga. Naiihi siya sa tuwing, may sinisit ang kuting. Tinanong niya si God kung pasok ba siya sa semis. Ang sabi ni God, urine. Flip top, are you ready guys? Pangalan niya G-Clown. Very nice. Ano yan? Gangsta's Pennywise? Legit na payaso, kaso napilitang magbago. Nag-apply daw sa Dubai ng palihim tong si Gago. Pagkatapos mag-apply, antindi ng trabaho. Taga-apply ng lotion sa dibdib ng Arabo. Nagtatago sa Dubai para makapag 420 banding. Siya daw kasi yung taga-promote sa UAE ng pork belly dancing. Noong 2012, mid-tier ka maglaro. 2019 na ngayon, congrats! Six years ka ng bano. Nung natalo ka kay Luni, di ba nasa gilid mo ako? Iyakin, manang-mana yung titi mo sa'yo. Nung narinig ko yung hikbi mo, naawa ako talaga. Pero nung may tumulong luha, <laughs> dun na ako natawa. Ang dami mong alibay. Kesyo patok sa iTunes at Spotify, superstar malaatig guy, feeling mandirigma, tapos na yung battle, tsaka nag-battle cry. Tingnan nyo, handa na yung hayop na magpasiklab. Ulul, hindi ka nakakatakot o nakakasindak para ka lang bayot nakakambalismag. Gusto niya sa ahon, umabot para maging champ. Alam kong kating-kati ka na. Pero kahit magpakamot ka pa, hindi mo ako mababaliktad. Yo, game! Umiyak daw ako. Umiyak daw ako doon sa laban namin ni Luni. Oo, aminado. Talo na dihado. Pero masaya ko na isa ko sa nagpahirap dun sa haring nag-anyong payaso na dinumihan pa yung sarili para sa malinis na panalo. Tanginang to, inihiyan ko daw si Sinyo. Tangina mo, mas grabe ka. Habang iniihian ko si Sinyo, kinakain mo naman yung tae niya na nagtatanghal, lap trip na yung masa. Alam mo na magic sa daming nangangawit na panga katatawa. Kakaiba diskarte nito pag nag-jokes. Kaya yung crowd pag nag-react, sabay-sabay ka, alam mo talaga may attendance. Sulit ang bayad, remembrance. Ngunit isa lang naman ang dahilan kung paano niya yun na-enhance. Yung mga tao nagiging ganado, paano pinapasindi niya sa entrance? Tang ina mo, kaya pala kahit anong babaw ng linya mo, di ka nahihirapan na i-push. Kaya pala sobrang lap trip ng mga tao, paano pinapatira mo ng kush? Adik! Sobrang payat mo na, tigil-tigilan mo na, loko. Kamukha mo na yung matandang naka-oxygen sa kahan ng Malboro. Malarobyo yung galawan. Tila ng iwan nung naglaon. Nung nakakita ng maganda, yung vice niya ay tinapon. Dinamitan ka pinag-aral, tapos sasabihin mo, wala yon. Larawan lang ang kumukupas, specs, hindi ang kahapon. Bakla! Pero in fairness, ang sweet nyo dun sa pic. Puta, nakita ko yung photo, ang totoy niya. May isa pang kumalat na photo eh. Yung putotoy niya. Damuho! Isa lang ang dahilan kung ba't kayo gumuho. Dito malab yung gayuma nung diwata dun sa tinapakan nyo nanuno. Doon sa tinapakan nyo nanuno, mga sakim na sabik sa bunga. Ayaw pagsumikapan yung layaw at luho, kaya kahit tao lang yung nagturo, ginamitan pa ng hagdan upang pagnakawan lang yung puno. Naging artista lang, nawalan na ng respeto. Sarap mo idis. Nakakainis! Ikaw lang yung trash talker na mapagmalinis! Ito'y nasirang palabas kung saan may artistang lumihis dahil nung dinamatek yung arte, nawalan sila ng peace! Kaya imbis na magsumikap, patuloy siyang nagpabitbit. Sa mga taong may korona, nakitropa, sumipsip, Lebron James lang yung galawan dahil sa tangan ng inggit, sumabit na lang sa LA kasi hindi na siya nag-hit. Ako si Imelda! Marahas, malaging maghain ang proyekto. Si Satanas ang arkitekto. Ikaw ay pawang manggagawang tatabunan ng simento. Yung misteryo, hukayin. Dahil malilibing to, alas 4, eksakto. Inihayag ko lang kung paano pumatay ng tao sa teatro. Mas matindi pa sa buhay ang obligasyon bilang makata nitong batang sumali ng isa buhay pero di nakabuhay ng isang bata. Oh! Yo, yo! Anak ng puta! Pamamakla! Boss Lots! Bago yun ah! Ang talino neto. Kaya ang dami mong nagiging fan. Pero ay mo, sa tagal-tagal ko ng bumabatil, ikaw lang nakaisip niyan. Hindi naisip ni Acer, hindi naisip ni Shernan. Alam mo yon? Tapos binanggit mo pa yung respeto. Di ba kasali ka sa respeto? Ayaw mo nun? Pero kaya ka lang nasali kasi hindi pwede si Smaglas nung araw na yon. Kita mo nga naman, oh. May conviction si pare. Gigil na gigil kung dumali. Kung mag-deliver, akala mo talaga importante yung sinasabi. Kung mag-perform, galit na galit. Nagiging tisoy. Para kang stockroom ng LBC kasi puro ka delivery boy. Mga dala bara, parang damong pinlanta sa special guest. Perfecto yung packaging, pero yung content ang wex. Di porket may alam, eh addict na kuya. Ang masasabi ko lang, high grade ang puta! Maniniwala ka lang doon pag meron kang IQ ng pusa! Estilo nito ang angas, mala Rogelio Simon sa Baybas. Eh nakikisilong ka lang naman sa anino ng ilong ni Smaglas. Ang ginagaya niya naman ngayon, si Sur, siguradong patay to. Dahil tulad ng nunal ni Sorhenyo, alanganin yung lagay mo. Buhay ba tayo? Buhay ba tayo? Nakita ko yung asawa mo kanina. Nakapambahay, nakabistida, mukhang nanay ni Karinsita. Pwede! Pwedeng moderator ng Titas of Manila. Yung paboritong pabango niya, Omega Painkiller. Yung asawa mo mukhang tita na malaki na yung discount sa butika. Lagi may dalang banig ng alaksam pag uwi niya. Dalawang taon na lang bungi na. Mas matanda pa kay Jolina. Ang kaidaran si Corina. Pero na, in fairness ha, nakita ko yung utong niya. Pare, pink. Kaso no, pinadede na yung baby nyo, powdered milk. Pumatol sa gurang si Jiglang. Puta naging hayok. Pagkakainin mo yung pepek niya, hinihipan mo muna yung alikabok. si Maring Stephanie, na ko na siya gamit mental telepathy. Dating prostitute na dealer ng ecstasy, ngayon mukha ng substitute teacher ng hekasi ang maging pokpok sa embassy at sumubo ng burat na galing Germany ang kanyang legacy. Nung, mag, nung magkasalubong kami sa entrance, nako, amoy ebak siya bro. Nung maamoy ko si Step, ako'y nagmala step, napadouble step back ako. Alam kong nakakatawa pero dapat maging proud ka, utol. Ikaw lang yung kilala kong clown sa burol. Di ba yung asawa mo sa St. Peter mo nakilala? Walang yaka. ka. Mamimikap ka lang ng chicks dun pa sa punerarya. Unang joke pa lang niya parang may hindi na tama. Akala mo hindi siya yung dating asawa kasi nakikitawa. Kunwari, binabasahan ng guhit sa palad. Panay condolence pero lusis yung hawak. Puta ang tamis. Byuda and the beast. Sulit yung yakap. Di pa nakakamupo, nakamupin ka kagad. Yung hita ni tita, nabuka mo ng mabuti. Hindi pa tapos magluksa, napuksa mo na yung puke. Hindi mo man lang hinintay na makremate o maging abo. Wala pang ang 40 days, may mansa rin na kayo. Gangster na iyakin, umiihi pag nalalasing at parang bata magtampo. Kung si batas kumakantot ng nanay, ikaw pinapakasalan mo. Isa ako sa mga advance habang ikaw late arrival. Advance sa mga skills na ginagamit ko sa rivals. Advance sa mga stats. Advance sa mga vitals. Bale, mag-advance ka na lang ng TF dahil ako na mag-a-advance sa finals. Yung pangalan mo sa poster, dapat kahapon pa naka-X. Pero at least para sa isang jiklaw, nakaabot ka ng semis. Yo! Mukha daw model yung asawa ko. At least yung ganong ganap, may kwenta. Palibasa yung girlfriend mo na sa bahay lang nakahiga habang katawan yung binebenta. Tangin to, pokpok daw yung asawa ko. Gago, nagsasayang ka lang ng laway. Kung pokpok yung girlfriend mo, wag mo na kaming idamay. Hindi na ako yung dating payaso. Mentalidad ko na ay bago para sa realidad na gago. Tatagkabayo na yung linya. Sibra! Yan ako pag bumitaw. Ngayon nyo suriin at sabihin kung si Brian ako pag bumitaw. At real talk, nagtutulak si Luni. Oo, nagtutulak si Luni. Pero mali kayo ng balitang pinakalat. Matagal nang nagtutulak si Luni ng mga taong may pangarap sa mga gig show at event. Sa mga gig, show at event, marami lagi siyang bitbit, siksik, tumpukan, pero di droga yung laban. Buhat niya'y isang tumpukan ng mga tao niyang pasan. Kaya respeto dun sa hari. Tiwala ko sa kanya, sa iba'y hindi ko na ibabaling pa. Pero nung sinabi niyang ikaw yung magcha-champion, dun ko lang nasabing sinungaling siya. Ako'y nakulong sa 4 bar setup, pero maraming nalulong. Kayo lulong na na setup up 4 bars, kaya siya nakulong. Kaya mahal na presidente, ito ba ang gagawaran mo ng premyo? Itong mahinang nilalang na pinaslang ko sa duelo? Bueno, isang malaking kahibangan pag ito'y binigyan ng isang daang libo ng gobyerno dahil buhay mo'y di naman umabot sa isang daang porsyento. Inggit na inggit na inggit ka kay Sinyo. Aminin mo. Di ba ito gusto mo? Huwasa ka ng damdamin. Pues kaingitan mo naman kay Sinyo ang ating tatalakayin. Karir, business, pamilyang masagana, walang bars pero putang ina lahat ng yon wala ka. Ikaw, ikaw maraming utang. Si Sinyo inuutangan. Nakapagpatayo ng sariling bahay tirahan, kayo nangungupahan. Tapsihan, juice line, sariling merchandise, yumaman siya sa presidente, ikaw nagkakapera lang sa vice. Mala, malayo na narating ni Sinyo, ikaw nandyan pa rin. Nagrab ni Sinyo yung Fortuner, ikaw naggagrab pa rin. Kaya mga manoy, mga manay, alalayan nyo tong bida. Pagkadapa mo'y di nalalayo kay Eddie Garcia. Di mo nakita Pwes huling tungtong mo na sa liga. Tulad ni Manoy, madadapat mamamatay ka sa liga. Magandaan na kayo ng kamera. Sulitin nyo na yung pagpunta. Picturean nyo na pagkat yung araw palubog na! Ah, puro sinyo, sinyo, sinyo. Binabanat ni Bonjing. Anong bayad niya sa'yo dyan, ha? Real Jokes Clothing. Pigtatanggol mo pa yung asawa mo para makakuha ng atensyon. Palibasa sa 2020, 50-50 na kayo sa pensyon. Woo! F na F. Talagang todo sa punches. Akala mo talaga, iboboto ng judges. Sa tingin mo, iboboto ka nila? Tanong mo muna sa sarili mo kung bobo ba sila. Para manalo ang lahat hahamakin. Yung mga anak mo hindi na nakakakain sa kakahanda mo para sa akin. Ba? Bugok na tata yung damulag na yan. Hindi na pinaghahain, doon na mismo pinakakain sa super kalan. Sabi ng anak niya, Pagutom na ako! Ulam naman! Sabi niya, manahimik ka dyan, putang ina mo, two bars na lang. kasali! Yo, kasali sa Tanay Brotherhood Basketball League si G-Clown. Rapper na, basketballista pa. Sino ka? Si Chris Brown? Pang may liga sa kanila, grabe siya, intense. Gumaling na nga sa sa chess kasi lagi siyang nasa bench. Sumasablay! Wala namang sumasabay! Kaya Sumasablay! Wala namang sumasabay! Limang minuto pa lang nagsushooting, isampung butiki na yung napapatay. Ay! Marunong ba talagang mag-basketball to? Eh, kilala ka na sa airport, kakatraveling mo! Kaya-kaya kang butatain ni Gerald Bato. Akala mo talaga MVP to? Eh, mas madalas pa nga makahawak ng bola yung referee kaysa sa'yo. Upgraded na daw siya. Naka ng parts. New and improved tip CD pagdating sa pagnakaw ng bars. Yung sa wika, sa wika, wow, ang lalim. Hindi halata na kay Invictus ng galing. Galawang tuso, wala kasi masyadong views kaya inaabuso. Ginamit niya din yung surprise ni Mot para magkapunto, pati yung linya ni Luni na dapat pinatatumo. Sabihin mo nga sa akin, anong kinalaman nun sa laro nyo? Ha? Gusto mo ata na maging si Moko Jindin. Yung hindi nakakaahon, alam kong alam mong nasabi na yon ni Poison 13. Yung mga bars niya para kay Lip Cram, ang lakas ng horsepower. Daig pagalaman ng holdapper. Hindi halatang nakaw, parang pork barrel. Yung mga tulad namin, bising-bisi, sa pagtahe, sa yuandali, sitting pretty. Pero ilang beses mo mang ilang beses mo mang pinturahan yung bisikletang ninakaw mo, may video kami sa CCTV. Natatawa ako sa iyo, G-Clown. Ihi, ihi. Para ka nag-grab express ng weed at inipit mo sa DVD. Kasi para hindi makalata, dinaan mo sa delivery. Aminin mo na, hindi denial ka. Porket underdog, feeling niya, entitled siya. Sobrang makakalikasan, pati basura ng iba, nire-recycle niya. Kulang na lang, pati setup, gayahin para revival na. Basketballista ka, di ba? Ano, tirang pasok ba? Pag ikaw yung naging mukha ng liga, malamang wala ng chicks na pumunta. Si Kuya Kerbs, magtitipid na sa foods niya. Si Pakundo, wala na kickback sa bulsa. Itong ginagawa kong to, Kay Anigma, pabor pa. Kasi pag si g nag-champion yung flip-top, tapos na. Oh. Comeback is real. Nung in-upload yung laban niya ng July, pagdating ng December, <laughs> welcome back sa Dubai. Time. Time na dapat 6. Apex vs. G-Clown, a buhay semifinals 2019, maging isang beses para sa kanilang pareho. Boto ng Horado, 7-0, advancing sa finals. Magigay para kay Apex. Yeah! Salamat pala kay Apex Hub. Pasensya na, medyo kinulang ng konti. Anyway, maraming salamat sa Ate Apple ko. Sa Ate Apple ko dyan, sa Tugigaraw siyempre. Salamat sa pagko-coach. Anyway, siguro hindi, hindi talaga ito para sa akin. Anyway, salamat din sa Kuya Mark ko. Kuya Mark Tila la Cruz niyan sa Dubai. Kay Jop, Lomi House, at sa lahat ng mga tropa ng tanay Yun Yo, may request lang ako. Sana, lagi niyong isama sa mga dasali niyo yung kaibigan natin. Yun lang. binoto ko si Apex. Round 1 tsaka round 3. Malinis sa kanya yun. Yung round 2, solid yung rebuttals ni G-Clown. Uh, parang lamang pa rin ako si Apex pero yun nga. Props. Props kay G-Clown. Solid yung ginawa niya. Tournament, may kailangan matalo. So yeah, Apex 6 threat, solid. Yeah. Uh, ayun. So, um, Apex, uh, sa first and second round. Yung third dikit eh, strongest round ni G. Clown yun. Para sa akin, ganda ng senior angle. Uh, pero parang natapatan pa rin ni, ano, eh, ni um, Apex do sa round. Pero yun, kahit i-discard mo yung third one, 2 kay, uh, kay Apex na ang ganda ng structure jokes, jokes, jokes para yung energy na build up lang sabay hard, hard, hard. Ah, ang ganda, ang ganda ng structure. Tsaka angles din at the same time. Yo, uh, ah, binoto ko uh, round 1 and 2 si Apex, round 3 si G-Clown. Para sa akin si Apex kasi mas kumpleto tsaka mas ano yun, mas marami siyang punches na talagang lumanding. Na maganda, magandang laban. Yo, Fruz, uh, ah, Apex versus G-Clown, uh, round 1 para sa akin, nakuha ni Apex yon Mas, marami siyang mga napakawalan na mas, na, na, mas malakas sa para sa akin. Round 2, medyo, medyo dikit malalakas yung mga rebat ni, ano, ni J Clown, pero parang dikit lang rin. Mas round 3 kay Aerox, kaya binoto ko si Aerox. Yeah, Usmaglas. Uh, ah. yeah. Binoto ko si, si Apex, pero parehas naman malalakas yung round nila. Sa round 1, malakas din yung round ni G Clown, pero na uh, overcome na sasapawan ni, ni Apex. Ganun din sa round 2. Pero yung round 3 talaga, binigay ko yung kay G-Clown. Kasi mas, ma, siguro mas maraming angulo siya na nabanggit. Tsaka mas malalalim yung angulo niya. Tsaka maganda yung round ender niya. Ganun. Pero Apex yun. Uh, Invictus, para saan malakas yung pinakita ni G-Clown? Lumalaban siya round 1 to 3 lumalaban siya pero para sa akin yung overpower siya ni Apex. round 1, round 2, round 3 Apex. Ah, binoto ko si Apex malinis. Ah, props doon sa third round ni G Clown sobrang lakas. Pero sayang yung ano kat, ah, parang doon lang siya umangat. Kay Apex kasi tuloy-tuloy ah, na-maintain niya high level hanggang doon sa huli. Ah, pati yung ah, pangka-clown niya kay J-Clown sa second round. Uh, binigyan ko rin ng score kaya hindi ko na patatagalin. malino naman, Apex.